50 languages. 7 7. หมายเลข Els números. ดิฉันนับ Jo compto. หนึ่งสองสาม Un, dos, tres. ดิฉันนับถึงสาม Jo compto fins a tres. ดิฉันนับต่อไป Jo segueixo comptant. สี่ ห้า หก quatre cinc sis เจ็ด แปด เก้า set vuit nou ดิฉันนับยอคอมตูคุณนับตูคอมเตสเขานับเอลคอมตาหนึ่งที่หนึ่งอูอัลปริเมสองที่สองดอสอัลซากอน สามที่สาม tres el tercer สี่ที่สี่ quatre el quart ห้าที่ห้า cinc el cinquè หกที่หก sis el sisè เจ็ดที่เจ็ด set อัลสเตแปดที่แปด buit อัลบุยเตเก้าที่เก้า no อัลนเว